Well, when the tropic rains would be no sales, right? Oh. Are, are you writing in your book which lines are good for um, which situations or spheres or areas of life? I've, I've not done that, but I can basically go over that. Э, В книжке этого нету, но я могу вам базовые какие-то вещи сказать. астрологи. Давайте сначала будем смотреть на линии Солнца. Now, this is where you usually become uh, the mass of your own plane. Линии Солнца – это а, те места, в которых вы становитесь э, хозяином собственной судьбы. Э, эм, это те места, в которых вы можете продвинуться по работе. Good for the creative arts. Они хороши для творческого творческой реализации, для искусства. К примеру, линия Солнца Асцендент у Рональда Рейгана проходит по Калифорнии. И прежде чем стать президентом, он был актером. Это те места, которых к вам придет слава, особенно если это линия Солнца МЦ. Uh, или вы станете лидером просто какой-то группы людей, э, или главой своей компании. Обычно это очень положительные линии. Now, the moon lines Линии Луны обычно больше подходят для женщин. Мужчинам часто не важно, не хорошо на линиях Луны. Потому что мужчины не очень-то приучены к тому, чтобы выражать свою женственную часть. Now, the moon line is good Однако линии Луны хороши для любого рода помогающих профессий. А, но иногда, когда э, мы обращаемся к линиям Луны, происходит следующее. К вам начинают стихаться люди с проблемами в надежде, что вы поможете им их разрешить they see you as a person who's, who will listen to the problems and try to help them. Они видят в вас человека, который способен выслушать их проблему и помочь им в ней. For, uh, for а эти линии хороши также для образования семьи. Но на этих линиях вы иногда можете быть чересчур эмоциональными. The mercury line Линии Меркурия is good for all kind of contact. хороши для любого рода контактов, Any kind of uh, communication, а, любого рода общения, for any kind of education, для любого рода обучения, that can be teaching, это может быть преподавание. Это может быть писательство в любом виде, в любой форме. Uh, to а, feel what? To feel young in life. To feel young uh, what you actually are. Uh, это места, в которых вы будете себя чувствовать моложе, чем вы на самом деле есть. And you can put any kind of advertising. Эти места хороши для любого рода рекламной деятельности. So any kind of uh, communication field is good here. Любого рода коммуникации хорошо хорошо э, укладываются в символизм Меркурия. Uh, locations with Mercury mid line. Места с линиями Меркурия на МЦ. It's good to find a publisher. А, в них хорошо издать, э, искать издателя собственных трудов. Линии Венеры. Обычно большинство людей ассоциируют Венеру с любовью и браком. По линиям Венеры вы также можете жить в роскоши. Или встречать очень большое количество людей. Э, Вы чувствуете себя более красивым в этом в этих местах? У вас могут развиться художественный вкус, художественные интересы. Good, uh, а также это эти линии хороши для денег. The negative side of the Venus line is that you can become lazy. Негативная сторона Венеры это вы можете облениться. Because you expect everything to fall in your lap. Потому что вы просто будете ждать, что все будет сыпаться вам в руки. And on the ascendant line you can sort of eat too much and put on weight. Если это линия Венеры на асценденте, то вы можете переедать и по и толстеть. Now, the Mars lines are very difficult for women. Линии Марса очень сложны для женщин. The worst lines for a woman on the astrophotography map is the Mars descendant line. А самая худшая линия на астрокартографической карте для женщины – это линия Марс на десценденте. I don't know what it is about Mars descendant lines on the woman's astrocartography map they're quarreling with the world. They, they <laughs> seem to attract a lot of aggressive partners. Я не знаю почему, но на собственном опыте я знаю, что женщины с линии на линии Марс на десценденте похоже привлекают к себе очень много агрессивных мужчин. And I know many women clients have been beaten up in the marriage by the husband or partner. Это те женщины, муж, мужья которых избивают их. So the Mars line is good for being uh, taking courage in doing things. Линии Марса говорят нам о том, что человек мужается и начинает делать что-то. Kind of Они хороши также для занятия любых занятий спортом. Many well-known sports men have Mars line where they achieve their greatest success. И у многих знаменитых спортсменов линия Марса проходит по тем местам, где они добились признания, успеха. It can be uh, very passionate in relationships because you sexually attract other people. В этих местах могут, могут вас одолевать бурные страсти, потому что Марс говорит о сексуальной привлекательности для людей. Это хорошие линии а, для людей, которые хотят служить в армии или какую-то военную профессию приобрести. Что же касается бизнеса, Марс будет говорить об очень жесткой конкуренции. You always want to be the best. Вам нужно будет всегда быть первым. Another possibility that can happen on the Mars line is that you uh, you rush around too much. I'm sorry. Еще одна возможность линии Марса – это то, что вы очень настойчивы и очень деятельны. And this could lead to accident и неблагоразумно. Это может приводить к несчастным случаям. Помните, мы вчера э, говорили об э, несчастном случае с э, Джимом Луисом на линии Марса в Австралии, как его сбил машину. And men seem to be able to handle the Mars line better than women do. И лучше с Марсом справляться каким-нибудь другим способом, нежели попадать там в, да, в, в автокатастрофу. И, разумеется, самая благоприятная планета в астрокартографической карте – это Юпитер. On the Jupiter lines we have prosperity and success in life. На линиях Юпитера мы добиваемся благополучия и успеха в жизни. Мы дружим с богатыми и могущественными людьми. И наш социальный статус из изменяется к лучшему на линиях Юпитера а похоже, что он умеет заботиться о людях, и вы начинаете заботиться о других людях на этих линиях. Вы можете добиться успеха в издательском деле или в командных э, играх, спортивных. И э, карьера ваша может стать э, весьма удачной и успешной. For some people, uh, when they have this constant success in life, Некоторые люди, когда у них постоянный постоянный успех в жизни их сопровождает, people can tend to get bored начинают скучать. Because they don't have to do anything for success. Потому что им ничего больше не приходится делать для того, чтобы добиться успеха. Так что это вторая линия, на которой можно стать лентяем. Now the Saturn lines are very difficult lines. Теперь линии Сатурна. Это очень сложная линия. You can think of all those different keywords for Saturn, challenges uh, and situations, obstacles to overcome. Сатурн бросает нам вызов в разных ситуациях, ставит перед нами множество препятствий и всячески мешает. The financial situation in life tends to be poor. Финансовая ситуация э, говорит о бедности. Very often difficulties in health. Часто Сатурн приносит сложности со здоровьем. Особенно если он соединяется с Нептуном э, и Солнцем. Если линии Сатурна соединяются с линиями Нептуна и Солнца. Now what I found about Saturn lines. Что я обнаружил для для Сатурна, для линии Сатурна? Very often you meet people who live on the satellite and complain how bad it is. А, очень часто мы встречаем людей, которые живут на линии Сатурна и постоянно жалуются, насколько же им паршиво. But when you make suggestions about moving to another location where it would be much easier for them. Ну, когда вы предлагаете таким людям переехать в другое место, где жизнь их станет намного легче, They always come up with excuses why it's not possible to go to that location. Они вас э, завалят всякими оправданиями, почему и э, размышлениями на тему о том, почему они не могут переехать в это новое место. It's as if they can't tear themselves away from this location, even though they have many difficulties there. Похоже на то, что они не могут э, собраться с духом и покинуть это место, несмотря на огромное количество сложностей, которые испытывают. This could be because of responsibilities in life. Это может быть из-за того, что у них есть ответственность за какие-то области жизни. Fear of making any kind of change. Или страх, страх перемен. And tend to often feel lonely in these uh, places. Кроме того, такие люди часто чувствуют себя одинокими. Now the Uranus line. Линия Урана. If ever you're bored in life, если вам когда-нибудь станет скучно, попробуйте попутешествовать в то место, где у вас линия Урана. Because you won't be bored for long because you'll have lots of different surprises there. И вам не придется больше скучать. У вас будет много, много сюрпризов. Uh, Что же происходит, когда вы неподалеку от линии Урана находитесь? Вы становитесь бунтарем. и начинаете строить жизнь по собственным законам. And sometimes you can find it difficult to relate to other people because they seem to be on a different uh, wavelength. И очень часто случается так, что вам трудно становится эм, искать, найти общий язык с другими людьми. Вы на другой волне находитесь. Люди начинают считать вас очень непредсказуемым человеком. Neptune-like. line. Линия Нептуна. Now this is good, for example, for spiritual progress, Они хороши, к примеру, для духовного прогресса, uh, areas to do with photography, art and music, а, для всех областей, связанных с фотографией, искусством и музыкой, and and, and wanting to achieve ideals in life. и с желанием достичь определенных идеалов в жизни. Now, what normally happens on the Neptune line, что обычно случается на линиях Нептуна? Especially when we want to move to one. Особенно если мы хотим переехать в место, расположенное на линии Нептуна. Is that we don't see the reality of how life is really like in this situation, in this location. С нами происходит то, что мы перестаем видеть реальность. Мы перестаем видеть нашу жизнь в этом месте, в реальном свете. А, это приводит к тому, что очень часто люди пользуются вами и обманывают вас. А, вы начинаете верить всему, что вам говорят. And what happens after a while in these locations, you become disappointed. А потом вы разочаровываетесь страшно. Things don't work out as you expected them to. Потому что в этом месте э, все происходит не так, как вы ожидали. Or, or you, you deceived yourself in some way. Получается, что вы сами себя обманули. Can also uh, mean illness sometimes, connection lines. Illness? Illness. You haven't got the energy to recover from illness. Иногда еще линии Нептуна могут означать болезнь и, и то, что у вас не хватает энергии для того, чтобы восстановиться после болезни. Now, Pluto line, Линии Плутона. When you go to Pluto line, you can completely change your life. Когда вы переезжаете на линии Плутона, вы можете полностью изменить свою жизнь. И я вам дам пример, двух, э, как вот двумя различными способами могут работать линии Плутона. Psychologist Carl А, Карл Густав Юнг, психолог. Lived on his Pluto line in Switzerland most of his life прожил большую часть жизни в Швейцарии на линии Плутона. Whereas John Kennedy, а Джон Кеннеди he made a visit to Dallas, where he's got his Pluto line. А, во время визита в Даллас, где проходит его линия Плутона, and he was assassinated. был убит. Does it mean to say every time you go on a Pluto line you're going to die? Это не означает, что всякий раз, когда у вас линия Плутона, вы умрете. Но вам необходимо бывает расчистить пространство старое для того, чтобы что-то новое появилось. А у меня был клиент, у которого был Плутон э, в определенном месте, и он туда поехал, и через два дня на месте этой линии Плутона. Его вдруг арестовала полиция и на, один, на, на ночь отвезла в каталажку. И до сих пор он не знает почему, потому что ничего неправильного, не, э, не про, никакого нарушения Э, законов он не совершал. Э, на линиях Плутона общество кажется каким-то искаженным, корруптированным и неправильно, неправильно вас воспринимает. Business dealings are not easy on Pluto line. И деловые отношения не хороши, сделки не хороши, не легки на линии Плутона. Not, not Иногда это может быть уклонение от уплаты, от уплаты налогов. Kind of Или неэтичный бизнес. Now, these are just general meanings that Jim Lewis Э, вот это основной набор базовых таких э, значений, которые Джим Льюис счел нужным э, опубликовать в брошюре сопровождающей карты. Но э, в большинстве случаев, когда вы рассматриваете какое-то определенное место, вы, разумеется, находите вокруг этого места не одну линию, а больше. И что мы должны уметь делать, это э, сочетать влияние двух планет вместе. Пример, если у вас в этом месте есть линия Венеры и линия э, Mercury, ну, и Урана, This is going to be more for relationships that start unexpected or and in unusual circumstances, это может, может говорить вам о том, что там начнутся какие-то новые отношения, совершенно неожиданные и необычные, изменяющие новые для вас. И что эти отношения, э, скорее всего, долго не продлятся. So Поэтому если вы ищете стабильности в отношениях, right тогда э, место с Венерой и Ураном не то, что вам нужно. Вы говорите такие примеры, что э, человек шел на линии, что у меня линии Юпитера в конце и Урана. Вот у меня не сливаются. Do you have any examples of the persons uh, who have uh, Jupiter and Uranus line together in the chart? Because this lady has these two lines con- conjunct in her Yeah. map. other life good enough? when my book is published in America. Юпитер и Уран там, да, у вас? Юпитер и Уран я путешествую. Он... Jupiter, uh, Когда я публиковал свою книгу в Америке, у меня как раз Юпитер и Уран соединялись на МЦ. Publication, это публи... издание Э, Юпитер – издательские дела, Уран – астрология, и соединение дает публикацию книги. У меня, э, у меня Юпитер в с Ураном в натальной карте. Поэтому в моей астрокартографической карте вместе эти две линии, так же как у вас. Да. Фантело. Фактело. Oh. А, Эберти называл э, этот аспект благодарением Господу. Я считаю, что э, Юпитер с Ураном очень хорошо сочетаются. Это хорошее сочетание. Еще какие-нибудь вопросы по, по линиям есть? maybe what we can do now is that we can look at, a few more of your maps. We looked uh, in the morning, about three or four maps we looked at. Давайте сейчас рассмотрим еще немножко ваши личные э, карты. Утром мы, не, мы немного этим занимались, посмотрели три или четыре, по-моему. Давайте дальше. Like Кто-нибудь есть доброволец? Добровольцы, для того, чтобы рассказать, что у вас там в карте. Сейчас он скажет. Кто? Yes, we have. Да, конечно. She lives in Crimea. Uh, in my native town, I have no lines at all. А пересечение на этой широте есть? Six crossings. So many. Yeah. So many crossings. Так crossings. пересечений. Yeah. Venus on ascendant with moon on descendant, first one. Okay. And she said that, that her husband cares cares very much for her as if she's a child. <laughs> Вот. У меня Солнце на асценденте состояние с Юпитером на Ище. Sun ascendant or uh, with Jupiter on IC. That sounds also very good. Тоже очень хорошо. Да, моя семья заботится, опекает. My family, my family cares about me a lot. Вот. А дальше посмотрите. Значит, Юпитер на десциденте соединен с Венерой на медиум Украине. А Jupiter on the descendant. Извините, Нептун на десциденте соединен Uh, Neptune on the descendant with Venus on MC. А, да. Роман? Очень хорошо для романов. Да, но ну, это немножко не сочетается, не входит в а, представление моей семьи, как это у меня должно быть. <laughs> but it, it's a little contradiction with the family own ideas of how I should <laughs> behave. <laughs> Потом Сатурн на медиум Каэне в сочетании с Луной на асценденте. Saturn on MC with Moon on the ascendant. And how does she feel that? А, а это как вы чувствуете на себе? Раньше, в связи с тем, что семья моя очень сильно поддерживала меня, я никак это не ощущала. Теперь, когда я самостоятельно стала заниматься собственным делом, Now when I've got my own business, I feel a lot of emotional tension. It's it's very difficult. What business has she got? Какой у вас бизнес? Я консультирую астрологию. Astrology. Mm-hmm And that's the area where my family cannot help me at all. Mm, obviously. И Меркурий в соединении с асцендентом у меня, ой, Меркурий на асценденте в соединении с Марсом на асценденте. Mercury ascendant and Mars ascendant as well. Я весьма, Active Активное, communication. активное общение постоянно. я бы сказала, это I would say, Good for learning. I would Active learning. <laughs> I would say aggressive communications. That's one possibility. Одна из возможностей агрессивная. Uh, Много учитесь вы, может быть, тоже поэтому. She likes to learn more about astrology, active learning. Активное обучение астрологии это может быть, например. А, импульсивность очень импульсивная речь. А, импульсивная э, речь speech is very impulsive, mm -hmm. a lot of more. Uh, moon on ascendant and Uranus on IC. Very changeable. Очень переменчивая такая жизнь. Много постоянно меняется настроение, да, постоянно меняется что-то. No stability within the family. Has, have you looked on your astrocartography map to see where most of your clients come from? А вы можете м, по астрокартографической карте понять, откуда большинство клиентов у вас? Вы еще не смотрели. I didn't look at yet. А, сейчас здесь, вот, смотри, студент. Clients would be descendant lines. Mm, could be any line. Maybe there's a certain area where many clients come from. Ну, может быть, что-нибудь явное такое, какая то определенная область, из которой клиентов больше, чем из других. Нет такого? А, да, да, есть, э, да, потому что ко мне приходят в основном мере в астрологическом языке, как от ну, того, что это не примеры, все-таки мне легче и больше нравится Uh, she, she's working not only with astrology but with tarot chart. So she thinks that it's Neptune on descendant А, местная, is working there. местная в основном. And uh, what have you got in Moscow? А в Москве у вас что? Он у нас вес Сатурна, десценденте. Saturn on descendant. Десценденте, да, это, это, это пересечение. юнит- Сатурн, с- Сатурн с Ураном – Это пересечение, да? Нет, да, There are no lines, only crossings. Saturn with Uranus. And Mercury ascendant, Uranus descendant. Mercury, Uranus is good for learning astrology. Очень хороший аспект для да для обучения астрологии. That's all. Okay, thanks. Спасибо. So, anybody else? Кто-нибудь еще? We have question. Okay. Мгм. Где, где что лучше за- за- зачатие? What, what place is the best one for conception? Moonlight. Линия Луны. And another crossing is Pluto IC and node on ascendant on the latitude of Moscow. Well, I don't use the nodes. It's Я не пользуюсь э, узлами. So, anything else? Or Кто-нибудь еще, кто-нибудь хочет еще поделиться? what, what we would like everyone to do now Что я бы хотел, чтобы каждый сделал сейчас? Посмотрите на свою астрокартографическую карту and think about locations that you've never visited in your life. И обратите внимание на те места, в которых вы никогда в жизни не были. But you've had contact with. Но с которыми вы так или иначе контактировали. For example, you could have had a boss к примеру, начальник у вас на работе приехал из какого-то дальнего российского города, в котором вы никогда не были. Uh, Или что-нибудь еще наподобие этого. Любая, любое далекое, как это, как это сказать, далекая активация э, вернее, активизация на расстоянии тех мест, в которых вы никогда не были для вас. Ну, косвенное, да, спасибо. А, э, а несколько минут я вам даю на то, чтобы вы вникли в задание, посмотрели бы. А, не опасно, не стырит so no I'm ordered the taxi. Okay, maybe, you don't worry. Maybe okay. best. On which time do you 15 минут восьмого. The taxi for quarter past Yes. seven? Or w- we finish at quarter past seven and maybe Мы then заканчиваем с 20 восьмого. past. 7.20, Seven I twenty. ordered the taxi. 7.20. Yeah, okay. Okay, good. Okay, now we start. Давайте начинать. uh, how uh, I will start just here. Could you please tell me if you found any locations on your map that you've not been to? Скажите, пожалуйста, нашли ли вы какие-нибудь места в своей карте, в которых вы никогда не были, но с которыми ваша жизнь как-то связана? No. None at all. Нет, совсем нет. Нашли, нашли. Тут нет таких э, городов, и людьми Uh, um, there no such towns in this map, so she she didn't find. А. Так вам не надо было не быть, но как-то связано, чтобы... «А не нашла. No, she didn't find. Okay, never mind. Ничего. Давайте дальше. Кто следующий? Uh, вы, вы, пожалуйста, расскажите. Ну, вот есть только, She doesn't want to, to tell everybody Okay, then about her that's fair experience. enough. Хорошо. No problem. Так, ну Шотландия. Scotland. Yes? Оттуда был учитель, который учил меня технике конструкционной игры. uh, my my teacher psychologist who who was from Scotland who was teaching me the transformation technique, the technique of transformation plays. Во-первых, это вот почему она научила этой технике игры. Это мне очень and it's it's the thing that I like very much, this psychological technique, mm-hmm. and I, I'm using it mm-hmm. in my job. And all her seminars are very meaningful for me, mm-hmm. well, any time. I have I have Sun, Uranus, Mercury, and Pluto in Scotland. So she can relate to that. Так что это все. Okay, thank you. Спасибо вам. А вы? Any example? Примеры какой-нибудь? Ну, потому что я была в Петербурге еще недавно, что там постоянно что-то бывало, он плачет, А где вы не были, но с чем связаны ваши э, линии и как-то вы чувствуете это в жизни? I've never been to Mongolia or China, for example. But my home is my house is full of many souvenirs and different things mm-hmm. from these mm-hmm. uh, both of these countries. Ali, никакие там? And I've got Jupiter. Юпитер, вернее, Венера, Юпитер МС. Юпитер МС. И And Sun descendant in this region. And Neptune descendant. Neptune descendant. Spiritual experience could be. Yeah, and, and uh, what effect do these souvenirs have on you? И вот эти вещи из этих стран, которые у вас в доме, какое они действие на вас оказывают? calming mm. and calming down. Интересно. Все или еще у вас что-то есть? That's all. And this lady wants to tell now. Okay. Mm-hmm. I had a friend from Kathmandu And now I see that there's a crossing in India. Saturn ascendant and Mercury ascendant. А, а как вы это чувствовали на себе, вот именно эти линии, как они проявлялись? Было ли там много контроля вот в ваших отношениях с, с этим человеком? вы себя контролировали, или он себя контролировал, или как-то? Значение, He was my client. Mm -hmm. But she was never in this part of the world. И вы никогда не были в Катманду, да? В Индии. Okay. okay. Mm -hmm. So let's start in the, the middle table here. Давайте нас из среднего ряда нам примеры, пожалуйста. No example. Okay. No example. Mm -hmm. No problem. Никаких. Okay. Ага. Uh -huh. Кто, у кого есть, давайте. Есть у вас, нет? Александр. I've never been to Slovakia, for example. But my my master of Reiki was from Slovakia. Чего пересечением? Пересечение. Pluto ascendant and Mercury and and Mercury are crossing in Slovakia for Had me. a very powerful influence on him. Этот учитель, возможно, очень сильное влияние на вас оказал. Это так? Yes, it's true. Okay, very good. Спасибо. Вас? Я по Японии проходил Марс Асцендент. I have Mars ascendant line in Japan. Mm-hmm. I have the second Japanese car. <laughs> it's not the red one. but, but with the first one I had a lot of accidents and I'm looking on my map and don't know which car to choose <laughs> But he can confirm that with a car from a Mars line, he had many accidents. Uh-huh. So the direct connections with Portu- Portuguese were limited or were, mm-hmm. Mm-hmm. The Mars were down. Да, наверное, это Марс действительно. Спасибо. Роман. А, у вас нету. Mm. And I've never been abroad, he says. Mm Now, want to try a little experiment now. What? I want to try a little, a little experiment. А сейчас мне хотелось бы небольшой эксперимент провести. What I would like to do now is to work in pairs. Я хотел бы, чтобы вы поработали в парах чтобы вы поменялись вашими картами с соседом. И чтобы вы подготовились э, э, провести консультацию со своим партнером. Для начала вы должны договориться, кто из вас будет консультировать, а кто будет клиентом. Вы должны сесть рядышком друг к другу. И человек, который дает консультации, должен предложить несколько мест на выбор.